บุ๊กทูหกสิบสี่ชดสัตชดิการปฏิเสธหนึ่งซาปอร์ยดนาผมไม่เข้าใจคำศัพท์ Nerozumím tomu slovu. ผมไม่เข้าใจประโยค Nerozumím té větě. ผมไม่เข้าใจความหมาย Nerozumím významu. คุณครู Učitel. คุณเข้าใจคุณครูไหมครับ Rozumíte učiteli? ครับ ผมเข้าใจท่านดี Ano, rozumím mu dobře. คุณครู Učitelka. คุณเข้าใจคุณครูไหมครับ Rozumíte učitelce? ครับ ผมเข้าใจท่านดี Ano, rozumím jí dobře. ผู้คน Lidé. คุณเข้าใจผู้คนไหมครับ Rozumíte těm lidem? ไม่ ผมไม่ค่อยเข้าใจพวกเขาสักเท่าไหร่ครับ Ne, nerozumím jim moc dobře. เพื่อนหญิง แฟน Přítelkyně. คุณมีแฟนไหม Máte přítelkyni? ครับ ผมมี Ano, mám přítelkyni. ลูกสาว Dcera. คุณมีลูกสาวใช่ไหม มาเต d ารุไม่ ผมไม่มีลูกสาว เนเนมาม